Resakantzi irratia piztu Egin zazu alegina Hemen daukazu eta larun bat Goizeroko bitamina Eraikiz sortuz eta zabalduz Gazteok gure egina Badaukagunez mugimendua Kemena gogoa grina, aurrera antxeta mina. Antxeta mina, larun bat goizeko vitamina. Larun bat eguer diro, amabitatik ordu bietara. Entzun ezazu, Nafarroa garaiko Presidente jauna Nora begira zaude Nafarroa garaiko presidente ya una Sarkicho tu saito Kaixo Azia, que venga de berriro ere, Antxeta Minero, que venga ituzte amabitan, bueno, amabia que eh, pasacho, baina, eh, bueno, ba, eta que venga, ¿eh? Vaya, ala da, unon Agunón, ba, agunón. eta gaurko saioari begira e, gauza asko ditugu ba, hauen artean e, oroitzea lengua aste buruan e, hogeita zortzian izan zela okupazioaren aldeko manifa nazionala hor bilbon eta bueno, ba, nire egon ginela zenbait e, karrezketa edo audio lortu genituela eta bueno, ba, horren inguruan hitz egingo dugu ba, kukutza, bom eta ba, kitaldearen e, inguruan confetti. Bueno, eta hortazen ere, ba, hemen inguruan e, denok eh, dakigun moduan, onerako edo txarrerako, ba, horretako sei gazte hauek eh, eraman egin zituzten, eta bueno, ba, hemen inguruan mobilizazioak izan ziren, eta horren inguru gerre pasotxo bat egingo dugu, ez, e, ikusteko ez, nola juntzen, epaiketa e, guztia e, topaketen inguruan hasi zen, ez, e, lezoko topagunaren inguruan, hasi, topagunaren ostean hasi ziren, ez, atxiloketak. Bai, ez, sortzi Behatzi Bueno, ni se oraitzen eh. Orain orain bere orain begiratuko dugu, ez dakit azkenen, ez? Eh, baina bada denbora hasi zela bai. O ez bai. dela atzoko gauza, ez. Hori da, prozesu luzea, gainera izan zen justo kasualitatea, baina ez dakit hola ditu. Bai. Ba, badakigu herri honetan kasualitateak ez daudela. Ez daudela kasualitateak. Ba. Hori da. Orduan, ba kasualitateen kontra egingo dugu <laughs> gaurko saioan ere bai. Eta, bueno, ba, gero amaitzeko ja, irola irratiko balaguntxoi kuku bat egingo diegu. E, izan ere, beraiek beraien ez dakit, laugarren, bosgarren urte ari dira ospatzen, barkatu ez soberaz <laughs> ez tasunak gatik. Baina, bueno, ba, ez daztuko diguna izango da, e, bertako kide bat, ze, hostia, hori, hori eta bosturte bete ditu. <laughs> Osa, dut emerituak eh, meritoak entzagatik. <laughs> bai. Ostia, <laughs> kendu dizki, ez urte bastante, eh? Jo, okay. Olakoetan ez da ona urteak entzea, gualputxunekin bai baina... Bakoitza ditun dituna eta kitxo. <laughs> bueno, ba... Bari, bere hogeita urte kurratuak baditu dagoeneko, eta bueno... E, horren inguruan ere elkarrezketa bat ere eukiko dugu entzuteko. Bene, eta lehenik eta behin betiko moduan, ez, e, ordu bat ala orden gutxi hartu, bueno, ama e, arte, berriak edo agenda okiko dituzuen zuteko, eta, bueno, ba, hasiko gara zuzer komentatzen, ez, igual? Baina, hasi gara, ba, orko kentzeko pixkat, ba, berri batzuekin behintzat, eta, bueno, ba, komentatzea aurreneko adibidez, ba, Jose Mari Perez, Jose, bai, Jose Mari Perez, e, ba, Euskal Persoak, Biotzeko izan zuela, eta bueno, ba bihotzeko zuela, ongi dagoela, baina bueno, jakizue ba ez e, kaso oraindik lasgarriko egiteko, ba berez e, 2000 Zortziko abenduan, ba, libre geratu baltzuela, beraz, badirela laburte, eta preso beharrean, ba, etxan egon barko lukela, eta, bueno, barot dotrina ezarri ziotelako, eta, beraz, ba, horretik da, lasgarria da berez, bihotzeko jasa izana, baina gainera, ba, jakin da, hori laburte, ba, libre egon bare ba, gehiago. E, ongi dago bera, errekuperatu egin da, baina, bueno, ba, jakizu egin Eta, animo, Ánimo, animo. Eta, bueno, ba, lehena aipatu dugun bezala, ba, horretako gazten hauzia, ba, urrutitik dator, eh, Jose Mari Perez hau ere, 2000 sortian aske egon bardu, baina horrein dikatzera joango dara, ze 2000 garren urtean, ba, udala eskundetan, ba, ezkerra bertzala ilegalizatu izategatikan, ba, bueno, e, eh, aiaraldeko emezortzi lagunek, ba, bertako plenoan sartu egin ziren, eta, ba, egin zuten zen txistuekin sartu, eta ez, ba, bere aserrea dierazi, Baina, e, ba, horregatik eh, bertan, eh, ba, pepeko zinegotzi batik, eraso terrorista izatea salatu zuen, eta 2000 irutik an, beraz, bederatzi urtez, luzatu da epaia, eta jarraitzen du. Eta, bueno, ba, jakizue, ba, prinsipioz fiskaltzak e, urte eskatzen zituela denentzat, baina bat gaitxi duela, e, alare jarraitzen dute, ba, juizioarekin, behatzi urte luzez, ba, ez beste behatzi urte egin edituzten juizioan, e, dirudienez ez dute froga askorik, horregatik jaitsi du ba, azkenean koakzio terroristara, eta orduan urtebetez e, geldituko zitzaien, baina, bueno, e, animoak bizilagoen hauei, eta ikustea, ba, <laughs> hemen dena dihuala geldo, eta dena ur, atzetik datorrela, ez dela berria. Yeah. London is drowning. aste honetan jakin den beste berri bat, hau ere atzetik datorrena, 2007an, ba bueno, 2007an e, eh, ba polizio operazio batean, ba e, eta kide batzuk atxibetuak izan ziren eta bueno, ba Tele5 kateak, e, ba bere telediariotan o teleberrian, no, ez da nola esaten den Tele5koa, baina bueno. Bai, teleberri. Ba. Teleberri, ja. tele 5ko teleberri, hau txiko dugu. <laughs> vale. eta, bueno, bertan, ba, aterazuten, ba, txilotuen argazkiak, eta hoietako bat, ba, dirudi, etzela, ba, bat, beste pertsona bat. Eta, ba, irurogeita euroko isuna, ordaindu du izan diote gazte horreri, ba, bere argazkia agertze batikan, ba, terrorista bezala, ba, imaginatu, ba, ateretzen zela etxetikan, eta zure argazkia, ba, artean aurkitzen dela. Orduan, ba, gu, e, kondenatu diote iruita mari euroko zigor hori telezinkori, 2008an egindakoa, eta hori, e, kazetaritza zorrostasun gabe egitegatika. Ah. Gure kasuan ez, gu beti... Hm, gu beti fin. Gu fin. Eta, bueno, e, jakizue, ba, hau ere atzeti datorrela, eta bira, iruita mar mila eurokoa, eta jo, mutilonek susto galant hartuko zuela, jo, batez ere, bilatu bartzioten argazkietatik. Noski, noski. Jode. Da, bueno, bukatzeko ba, berri on batekin edo e, bukatuko dugu, ba, ba akizute segurenik aurre... Bueno, nik ere botako ditut batzuk, eh, titular batzuk ero xigo, eh? Ah, barra, barkatu, barkatu. Eske que berandu onartu behar dut eta orduan ez nago senteratu. Bai, ba, baina, bat. baina, tira. Ba, bueno. Bola gutxi dugula. <laughs> ba, botatuko dugu, ba, bota, botako dut. E, eh, Uliak aizkibelko itxasere moa besteko eskatu duela Gipuzkoako Foru Aldundiak e, eh, gaurko manifa eskatzen duena da e, bueno, arratsaldean dagoen Donosti bostaritako manifa eskatzen duten ez da e, eh, porutu txikitzaia galditzea, ba bueno, hau izan daiteke babes handi bat lortzen badan noski eta Ulia Jaizkibelko eremuaz gainera eskatzen da ere Lapurdita Gipuzkoaren arteko 300 kilometro kuadroko itxos korridore sortze bat eta bertan ba babesgune bat ezartzea. Beraz, ba, bueno, e, berri hon bat e, aurrera eramaten bada edo bera baimendu behar duenak, ba, foru aldondiak eskatu harren, ba, norbetek baimendu beharko duelako, ba, baimentzen badu, noski. Ea, ala, eh? Bueno, ba, e, eh, iru gauzatxo komentatzea, alde batetikan, e, bueno, az, ba, pixkate eh, azkinekoa komentatu duna aduritzek, ba, gazte independentistek ere deialdi e, ba, argia do jendea manifara joatera ditu dute, izan ere ba hori esaten dutenez, e, azpiegitura hauek beraien ondorio inguru giroko ondorioak gain ere gaur egungo krisi egoeran gazteriari batez ere eragiten dion langabeziak eta ba holako infrastrukturetan inbertitzean, ba ez dela beste gauzetan inbertitzen dela ba lana sortzen, Eta, bueno, ba, horren eh, arira, eh, datu guztiatzagoak ematen ditu, e, duzutela dibidez e, eh, topatu punto datu guzti horiek. <laughs> Baina, hori, e, hortaz gain, ba, orokorren hori ez, e, baitere gazteriari konkretukire eragiten dion proiektu txikitzaia dara ez. Eta gero e, urrengo, gure urrengo gaiarekin lotuta, esan dugu ez, e, hogeita zortzian e, manifestazioa nazionala izan zela, okupazio mugimenduaren aldekoa, eta bueno, ba, hemen e, zenbait titular eh, topatzen eh, ditugu ere bai, eta esaten dute, ba, dela amurrioko bederatzi gazte inputatu ditu ertzaintzak, etxe huts bat okupatzen saiatzeagatik. Beraz, hori gaztetxeekin ere represio jarraitzen dula, gero ere komentatzen da kukutza bi hauzia artxibatu egin dela, e, paiak artxibatu egin du azararen kukutzaren e, bi gaztetxea izandako erekina berriz okupatzen saiatu ziren gazten aurkako hauzia, jabek erekina utzikeri egoerak eh, egoeran zeukaten eta kasu horietan ezin da usurpazio delitu agotzi adierazi du eh, kukutzak beraz bueno epaiketa hau eh, ez dainen e, gartik gaizki edo txarto atera beraiek esango luketen moduan eta gero ere beste gaztetxe bat olako egoera larrian e, zaiako gaztetxa da eta zaiako gaztetxean ere gaztea asamladak e, irukide paituak izango direla ohartarazi du eta, bueno, ba, buen artean guztira, irureunda eurogei mila euroko izunari egin bat diote aurre gazte hauek. Orduan ez, eh, ikustea errepresioa ez dela soilik eh, gazte independentistak edo askapena edo lako eragiletan, baizik eta okupazio mugimenduan, ere bai. Eta, bueno, ba, ja, agurtzen e, eh, joteko edo, e, bai, e, komentatzea, e, iparraldean ere mugitzen jarraitzen <laughs> dutela, baliteke es que, ba, ez, ematen du gaizki, oza, da, hola komentatuta ematen du, ez? Ez dutela goz askorik egiten. Baina ez... esan duzu dena, eh, dorrako. Ja. <laughs> Tu, sola te lo has dicho, esaten dena. Ez, bai, eta egiten dute, eh? <laughs> Noski baiet, bueno, ba, nire akasartzeak alde batera hortzita. <laughs> Itzuli dira, iruazteko morraldea eta gero. Bai. Ba, hemen dakatzute, em, basoari euskaraz egiteko eskubide aldarrikatu dute, zehaskarekin batera, eta, bueno, manifestazioa dituzuten ostegunean, eta, bueno, argazkian gazte pila ikusten dire, e, ba, dela baionako lizeoan parean, eta, ba, beti bezala, ba, urtero moko moduan aldarrikatu dute, beraien, ba, basoa dela egoaldean e, selektibitatea, ba, euskaraz egiteko eskubidea, eta, bueno, betiko borroka da, baina Baina hori ez, e, indarra, oza, garrantzizkoa ez? Mm -hmm. Hala. Ez ere, jakinda, zegoera dagoen Euskara, ba, Frantzia alde horretan, ez? Ei, eh, parralde frantzesa. Bueno, Euskal frantzesa. Ez da, bueno, Behar dugu iparraldeko jendia etortzea onatik bai, egitera. Ez zindu gola jarraitu. Hori da, hori da. Hori, badak ez dute, entzote eh, maari eta indignatutak baldin bazaudete, mesedez etorri. Etorri eta kanpatu hemen, <laughs> esan. Ako, ah, <laughs> por mí serás premiada y sobre continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada, altos niveles ya está apoyada. Te lo vas a reír. Ta, eh, bueno, eta bukatzeko ja agenda, ba, hemen inguruko agenda bat egingo dugu, ez da hola gauziko, baina bueno, egiten du notzarekin animatzen bazerate, ba, hobeto zuentzat. Ta komentatzea, ba, gaur arratsaldeko e, eh, iruteretatik aurrera, lakasita gaztetxean, grafiti taier lehiak eta antolatua dagoela, eta, bueno, parte hartzaileak e, grafitiak margotzeaz gain, ba, dokumentalet izanen dutela ikusgai, eta ondoren, ba, ez da bat egon daite, egonen dela, ba, bertan, ba, grafiti ba, teknikaz berdinak, edo, bueno, dokumentalen inguruan edo bakoitzak egin plasmatu denaren arera. Baita komentatzea, ba hori, esan duena adornaku, gaur arratsaleko e, donostian, bule barretik aterako den manifestazioa, superproiektuen aurka, ba, bai kartzela, bai belgo superportua, bai HTA, eta, bueno, hori, e, arratxaleko izango dela donosti Eta gero, ba, ja, gau aldera urbilduaz, ba, ajurio estatuan, e, gaueko martatik aurrera, kontzertuak izango direla, eta bertan, morjeat, Gauss Cooperative eta Hell Division taldea joko dutela. Eta bueno, azkeneko bi apunteak esateko datorren astean, eh, kabigorrin, eh, aste osoan, egongo dela poesi topaketak, e, eh, arratsaleko zazpieta, aurrera, eta izango da zazpian, zortzian, bedatzean, amarran eta maikan. Egunero egongo dela ba, bai e, sovietar batasuneko poesiak, edo bueno, egongo dela astero zerbait, bai Claudio, ben, Claudio Benedetti, utziko abizena badakit baina ez izena. Bere poesien zeak ere musikatuak, eta bueno, beraz poesizaleak bazerate, animatu. Eta ere komentatzea datorren astean ere Otsaiaren amaikan arratsaldeko sortzitatik aurrera Lakasita gaztetxean Javier Muguruzaren Kontzerta ikusteko aukera izanen dela Eta bikote bat diska berria aurkeztuko duela bertan eta baita gu ere, eta horregatikan eh, gero ba, <laughs> atxeden alditik beltan, hitz ingo dugu bagaztetxen e, eh, inguruan, e, ba, goita sortzea mildutako jendaren hitzak e, entzungo ditugu, eta hori, ba, amurrioko gaztek egin duten ba, bideoarekin e, bat eginez, ez da duriz? Bai, bai, bai. Gu ere gaztetxaren alde? Bai, noski. Bueno, ba, gero arte, esan bezela etzuliko zuliko gera e, ordu bat ala orden gutxitan eta bueno bitartean e, guri irratitikan entzungo dituzuten 15 e, minutu hauetan e, ba berri. Egon goxo goxo kalefakzio ondoan eta egon guri entzuten hor goxo goxo ere.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 Berriak, agenda, kanpainen inguruko informazioa eta bertako eragile guztiei buruzko informazioa. irubebikoitza.lakasita.org Me paso el día bailando. La pena entran en mi adentro. Cuando vienen unos cuantos y no son buenos, me entran tan solo de verlos. Y cuando me sonríen, me miran, me dan miedo. Yo solo me rodeo de lo bueno, porque tienen más vidilla y son más sinceros. Las caretas solo son solo son para los feos y el agua clara y el cielo para los bellos. Y seguirá, seguirán existiendo y ojalá siga distinguiéndolo. Y cuando llegue el día de mi... La dictadura vuelta. Bueno, esta esan bezala, orain e, eh, ocupación e, eh, okupazio mugimenduaren inguruan e, hitz dugu. E, izan ere Está Nerea. <laughs> bueno, eta hori esan bezala, okupazio mugimendan ingura ez egingo dugula, eta eta audio txo batzu jarriko ditugula, eta, bueno, ba, lehenbiztiko entzungo duguna izango da... Txen... no se me oye a mí. Y llegará, llegará el momento en que los otros se queden sin sueño y se darán cuenta de que se han quedado ah. pequeños. Eso eh, bueno, está ratificando ahí. Bueno, eta hori esan bezala, ez eh, zaino dugun eh, lehenbiziko audioa, lehenbiziko audioa izanen dugu e, ba, bomeko kide batekin hitz egin dugu, bomeko kidea, bueno, bome bilboko kupa mugimenduko kidea da, eta... eh orain baina zuten zaidez, nondo. Ba, bueno, egon gera denbora luzez igual e, hori paio teknikoekin, nina gombaian baian enbiziko aldiz, eta uh, Eta hori, azkenian ari gara hemen experimentatzen pixkat. Baina, bueno, errepikatu gute esan dakoa. Horain, eh, ba hori, okupazio mugimendu izan zen, eh, e, okupazio mugimenduaren egune izan zen aurreko larun batean, eta han jende ezberdinarekin hitz egin genuen. E, hauen artean, lehenik eta behin egon ginen egon ginen bomeko kide batekin, e, bueno, ba, Bilboko kupa mugimenduaren e, ba, koordinadora edo litzateke, eta bueno, ba, Bilbo inguruetan e, koordinatzen duen eragila da, eta bueno, ba, hango e, ba, bertako kideak e, pixka balorazio bat edo ingo digu, e, ba, guna zegatik antolatu duten, eta bueno, orain entzungo duzuten e, audio hau duzute. gaur okupazio mugimendua deitutako eguna. E, bueno, hemen dugu bomeko kide bat. Eta pixkate eh, galdetzea zerren arira antolatu den egun hau? Bueno, ba, gehien bat igual Bilboko okupazio mugimendutik de, ez deia, igual bai atera da pixka bat guke eh, azkenengo bola honetan Bilbon bizi izan dugun egoera batetik. E, ba, zelatan kukutzaren desalojoa eman zan, era pues, horre bilboko okupazio mugimenduari ekarri dizkion be bai bere, ez, bere eskeskak, baina bai bere estabaidak, eta, bueno, goera berri baten aurrean topatu garen, hmm. ba, alde batetik, alde batetik horrek bultzatu gaitu, baina, bueno, be, bai, bestetik, ez, justo gaur data honetan, bueno, data honetan, buru honetan zehar, ari zen ospatzen, be, bai, saspikatu urte urrena, eta bereziren gauza bioie elkartzearen asmoa, ez, bai, hmm. egoera, igual, komplejoago baten aurrean gaudela, baina, bueno, sea, indarra, indarra, ener, energia, ez tagitxan esan, ez, zirrikituak eta egoten jarraitzen duten saspikaturen antzera, eta, bueno, berez mesua horren bien arteko zera bat da, ez? Osea, batetik hori izan dakoa. Egoeraren zera bera, baina horri aurre egiteko ba, baliabideak badauzkagula eta gehiago ikitzen jarraituko dugula eta guzti hori aldarrikatzeko eguna. Antatu dugu gar. <laughs> Eta, bueno, orduan eh, ez, eguna hasi da, ja, hmm. batea eguerdi dugu, eta azienda Zure balerazio txoa edo goizan egin den eh, topaketak izan direz, gaztetxena. Bai, bai. Eta, bueno, azkenean eh, ze balorazioa ateratzen duzu pertsonalki, esan beharko da ez, baina... Hmm. Bai, bueno, hori da, oza, orain gozatera daite da ezakedan nondorio bakarra nire apropioa da, esan duzun moduan. Eta, bueno, ba, hori ez komentatu duzun ez topaketak egon dira, eta topaketa horiek badira isla komentatu dudan, ba, hori bizi dugun eh, egoera honena ez, ba, egoera komplejo honena. Eta, bueno, gu bebai, bagenekien igual gaurko egunak bebai eukiko zituen beste jarduera guztien artean, ba, ez da bai da planteatzeren ah, ondo zegoela, gehien bat plazaratzeko, ez da behar hori, ez, egoera ez honen aurrean, ba, paratzearen eta ez da, pentsatzearen, baina bez, kenuen oso sakonean sartu nahi, oza, nahiko ez da bai da zabala, oza, zabala, gai asko jorratu dituen, ez da bai da bat izan da, eta ba hori jakin da ba hori gerora egunak eukiko duela bestelako kutsu bat ez igual jai giro gehiagokua ba bezkenuen sartu nahi bez solango ez bai nahiko sakon eta potentetan e, ba ala ere nik esan behar dut positiboa dalat e, esan dudan bezala ez bai hauek erantzuten diote Bilboko okupazio mugimenduaren barruan daukagun kezka bateri dala hori, oin egoera berri honen aurrean ez asmoa hor dago eta bagenekien etzala gaur bertan hasita bukatuko zen gauza bat izango, ez? Ta jakinda jendeak badaukala bideo horretan jarraitzeko asmoa eta ikusten zala jendeak baseukala ze eztabaidatu asko, ba positiboak izan dira. Jo, ikusi barko da hori, gero, gero antzelan, oza, aurrean zelan jarraitzen duen gaiak, baina, baina hori. Eta, bueno, ja, bukatzeko, eta berriro, ba, eskatzu gure iritzea bilatuz, hori bomeko kide izan eta baita gune bilita orokorrean bilboko okupazio mugimenduan em, zein da zuk ikusten duzun balorazioa orain bai igual eh, Euskal Herrin baian gehiago edo orokorrean ez e, bueno hasita euskal jaietik andola de urte de xente izan zena Ba, hori ba, nola ikusten duzun pertsonalki eh, gaur egun ematen ari zaion erantzuna gaztetxean aurrean, okupazioen aurrean. Hombre, ba, hori, txanda Ja, jakin da, batzutan ba, gertatzen dela okupatu egiten dugula, ba, olango nola iteko inertzia batek bultzatuta, ez? E, ala ere esan beharra dago nik dut gaur egun ematen den kontestuan, igual inoiz baino gehiago naiz beti izan diren, ez? Beharrezkoak ba, hori beste modu, bizi modu bat planteatzerak orduan edo defendatzerak orduan gaztetxak importanteak izan diren, eta gazte asambladak. E, ala ere, ba, nik uste dut hori, oin badagoela hola baiteko indar berritze bat Bilbo mailan bebai egiten dugu indar berritze hori badaudelako gazte jente pillo aspaldeanik bebai aspaldianik bai lanean eta lan egiteko gogoz ba, eta gaina hori aparte Euskal Herritik eltzen zaizkigun beste berriekin bebai ikusi egiten dugu ez Donostin duela urte batzutara arte esan behar hiru gaztetxe egongo zirenik naiz da usotegi desalojatua egon mm. edo edo adibidez gazteizko gaztetxeak udan izan zuen poliziaren erasoa dela eta e, jaso zuen erantzuna, ez, eta nik uste dut indartxu gaudela, gaina erantzuna, erantzunak ez bakarrik izaten geure arteko gauza bat, jendeak gizartean igarten da, edo jendea ari da jada, ba, beharrez, oza, beharrezkoak garela, esan, beste bizi modu hori edo beste erlazion mota horiek kaleratzerak orduan edo plazatzeko orduan, ba, garrantzitsuak garela, ez da, hmm. uste dut alde hortatik oso momentu honean gaudela, eta gainera hori, garten dala jente gero eta gehiagoari dala bide honetan lan egiteko gogoz, eta, bai, eba <laughs> mila eskerra. Eh. Ah, zeuri. La pena entra en mi adentro Cuando vienen unos cuantos y no son buenos asco tan solo de verlo. Bueno, jaik izan dira e, bomeko kideak eskinitako hitzak, e, ikusten denez positibo ikusten duez, eh, egoera. E, nez eta hori, egon dira zenbait eraso komentatu bezala, baina mono ez, e, berak valorazio positibo egin du. Bai, bai, ala da, e, Obeto gauzak positiboak ikustea, baina ikusita berak aipatu dituen kasu haiek, ez? Da ba, Donostegin emantzela Uxiotegiren kasu hori, ba, eta esan du, ba, irugaztetxe egon direla momentu batean, ez? E, gero ere, ba, beste lekuetan, e, zuaipatu duzu zaiako mm, larri dabil, baina beste leku batean horringuruan okupatu egin saiakera bat egon zen, ez? Ba, ikusita, ba, mugitzen dela jendea, ba, itxaropena edukitzea badela, gero ez da bakarrik okupatzea mantendu egin dira, baina dizu, ba, ez dago gaizke ez? Ikusita azkenean jaso diren gauzak batez ere. Mm -hmm. esan bezala hori eh, bideo ikusi duguna babesa ematen amurriokona izan da, eta bueno, amurrion ere eta e, imputatu egin ditun e, ertzaintzak ebatzi gazte hauek e, ba, ez da txegutxo hortan sartzeagatik, ba, herri guztiak babesa eman dio, ez, da bideoa luzea da, eta bideo guztian zar hori jendeak babesa ematen dio gazte hauekeri, orduan ez, olako ekimenak azkenean beti va badotela beraien eragina, ez? Hala da. Y llegará, llegará el momento en que los otros se queden sin sueño. Bueno, te dantza meneillo honekin jarraituz, E, eh, Zaiteko dugu egunari bat egiten, eta, bueno, ba, nik uste askon, askoren moduan, kukutza non noto dagoen galdetzen digula gure buruari, eta, bueno, ba, bertan ere kukutzako... Gure bihotzean, ez? Gure bihotzean, beti, baina hortaz gain ere mundu mm, metafiziko ontan, ea, ba, <laughs> bat aprobetxatu aprobetsatu zen e, <laughs> ba, kide kukutzako jende desente zola, ba hori ba, bertako batekin hitz egin genuen eta eta hautxe hautxe izan zen e, berak e, esan ziguna Bueno, ba, hemen e, topaketei begira e, gondarra gombarra onain hitz egingo dugu e, kukutza kidea e, den edo zen batekin, baina bueno, azkenen hori izango zenarengo galdera, ez? kukutza proiektua zertan da gaur egun? Bueno, egia esan, e, eh, urtarrian amairuan egin genuen asamladoko horraten erabaki izan proiektua bertan bera ustea, ez? Esan, bueno, lertzen zan ez eukala zentzuan dirik saiatzea barriro beku kutsa hori berpisten, eta, bueno, horrekin bukatu da, ez? Eta ze geratzen da horren ondoren, bueno, ondino... E, eh, epaiketak dago, ze liburu bat bekaleratu zan, eh eta bueno, eta gutzen zeuden talde asko kondino jarraitzen da euren bideakin, ez? E, geratu da, e, asamblea desegin ostean geratu da talde motor rantzeko bat eta bueno, hoe badago oskudeatzen bai epaitetak eta bai liburua. Liburua, bueno, eh txalaparrak desen desalo desalojo e, eh, egunain ondoren justo uste dut izan zala e, liburu bat kaleratzen proposa, proiektua proposatu zigun liburu bat kaleratu da, erdera egin zan eta hoin, bueno, zaitu bueno, ja eskararako itxulpera bagoz bukatzen eta zaituko gara otxaien bukarerako ja kalan egotea liburu hori eskaraz bai. E, eta bueno, gero epaiketa dagoz e, Bizkaia maiako ez, e, gaztetxe ezberdinen kontarako epaiketa ezberdinak e, etorriko direz da berrian eta bueno, ba, e, saiatuko gara lanketa mankomun bat egiten Portugaleteko gaztetxekoekin, saiako gaztetxekoekin, prentsako gaztetxekoekin bai, bai. eta bueno, eta lanketa hori egiten behar da talde motor bat baina proiektu bezala kukutsa desagertu da e, eta gero, hau zoan zailatzen da, bueno e, eh, e, rekalderon dino hau alkarte nahiko potente badago eta kukutxan sortu zan gaztea esamela bat be, geratzen da ondino oso hoien de gazte da, ama samazio urtekoak baina bueno, hoi jarraituko da euren tanketa egiten Gero, bai, bari kukutza bota zuten bueno, bai, eta botatzen ari bitartean, orokorrean eh, herri babesa handia izan da, e, ez bakarrikan errekalde, bueno, errekalde ere batez ere, baina e, gero Euskal Herrian baian ere ba, proposamenak eritxe zaizkizue, ba, dela parten aldetikan liburua, edo ere oinatin egingo diran e, egingo den okupazioa aste hori ez, e, okupazio simbolikoa do. Bai, bueno, oin justo aste hontan izango da, atorren astean. E, bai, bueno, oinateko udaletxeak esan uzkun proposatu zigun olango aste kultura bat egiten nebeko kukutxaren inguruan eta okupazioan inguruan. Eta, bueno, pues, e, horrekin gagoz, ez? Oin e, proiektu ez da izistitzen, baina e, saiatzen ari gara e, errakaldetik urteten eta orkesten proiektu hori erre, ezberdinetan. Bai, Euskal Herri mailan bai, estatu mailan eta bai, atxarrian be bai e, bueno, gabagago surten itxaldiak emotera hortik, eta, eta bueno, e, eh, kukutxa eh, proiektu izan zen horren e, aurkezpen em, kampaina honetan, pues, e, egingo dugu hori, e, azte kultura hori oinatin. Zeretuko gara, bueno, e, ideia da itxaldiak emotea, autokisten inguruko itxaldiak, kukutxa zer orkestu bebai, e, taierrak, zirko taier bat, e, kukutxan zeuden proiektu ezberdina beha orkesten, eta, eta hor bueno, barrio be berpistuz, inatik. Ondo, bale, ba, mila esker, zure egiten eta, bueno, ba, beti bezala animo antxetan mina irratxe er, jotikan. Ba, esker kasko zuei. Sientes que esta vida no te va a perdonar. Sientes que es urgente no dar un paso atrás. Empiezas mil caminos, no van a ningún lugar. Pues digo no hay camino, sale camino al andar. Seguir andando, tarareando esa canción. Seguir andando. Eta hori da Cucuta ere kukutzakok egin dutena. Seguir andando tu jarritu oinez y Caminando eta... el camino, esaten dut, caminando hacia el camino, eta, eta bueno, ba, guazten moduan, e, kukutza proiektu moduan, e, bukatu egin dela esan dute, baina, bueno, bestelako kasuetan, e, agendan komentatuz dugun arren, e, egongo da, hogeita marretikan eh aste guzti hau, uste dut bai aste guzti hau. arte, ba igande arte edo arte. edo gaur arte. Oñatekin bai. Bai, oinatik eh bueno, oñatiko udaletxeak proposatu proposat marritu nau. Ba. Bai, udaletxeak ez dut ezte udaletxe igater ditzaio baina. Bai, e, hori ikusi moduan eh gaz kukutzari e, proposamenak egitera joan zitezkien eh ba latxala aparta ba liburu egiteko mm. edo oñatiko udala bera joan zaio proposatzen eta neko agenda interesgarria dute e, interneten e, eh, begiratu zero a ber, er, topatuko dute eh? topatun <laughs> hori da, hori da topatun dakazote hori guztiet egiago <laughs> mensaje subliminal zatena. eta bai e, aizetea eta dena kontra zuten gaina hor, <laughs> entrevista Bai, bai, senditzen dute grabazioan, baina hori, kanpoan, bak, zute guraldi hau Euskal Herrikoa, ba, batzutan, Euskal Herria maite dugu eguraldiarekin ere, eh? Bai, bai. Hori hemen dago egitara bai, interneten eh, jartzen du, eta bueno, urtarriaren hogeita marrean asterenean hasi zen, eta ja mendik aurrera, e, ba, juteko aukera edo nahia baduzue, ba, ea, gaur larun bata, or, ameiketan, rokodoromoa, zirkuta jarra eta grafitiak eh, izan dira, gero ordubietan herri bazkaria egongo da kukutzarekin bat kiroldegiko pilotalekuan, gero seietan e, zirko emanaldia izango da plazan, eta marretan e, eh, kontzertuak gaztelekuan. Eta, bueno, ba, zenbait, eh, horiek dira, justo gaur da azkeneko eguna, osak e, gaur duzuta aprobetsatzeko aukera. Ez da zarete bintzat egon. Hoi da. Gazteizko gaztetzea. Usotegi. Zaramaga. Itzugaltzeta. Zaiako gaztetzea. Barakaldoko gaztetzea. Portuko gaztetzea. Zorgintzulo. Olabiagako gaztetzea. Iralako gazte lokala. Kukutza. Zaspikatu. Zaiako gaztetzea 2000 eta zazpiko abenduaren amala uan okupatu genuen. Bizitza, bizitza emateko etxe utz bati laurtetan zehar inpusa laurtetan zehar inposatzen diguten diruan oinarritutako aizialdi eta bizi ereduaren alternativa eskaintzen saiatu gara. Autogestioan oinarrituta kultura herrikoia bultzatu dugu. Musika askea, hitzaldiak eta tailerrak antolatu ditugu eta herriko gazteei eremu aske bat eskaini diegu. Gure asmoa ez da inoiz izan jabetza bat eskuratzea, honi erabilera sozial bat ematea baizik, eta hau epaitegien eta diruduren interesen mehatxupean egin dugu. Dirula, dirua lortu baino ez dutenek nahi, zaiako gaztetxearen mugimenduarekin amaitzeko zigor ere bat esarri nahi digute. Okupatzeagatik hiru gazteei irureunda irurugei mila euroko izuna esarri nahi digute. Epaiketa otzaiak iru barakaldoko epaitegian izango da. Bidea bakarra honen aurrean, hiru gazteen absoluzioa eskatzen dugu. Eta zaiako gaztetzea bagean utzi esatela. Hemen batu zareten guztioi, otzaiak bi, arratzaldeko sortziretan, zaiako plazan hasiko den manifestaziora urbiltze, urbiltzeko deia egin nahi dizuegu. Baita, otzaiak iru, epaiketaren egunean, e, goizeko amarter dietan barakaldora aurbildu zaitezten. Okupazioa ez da delitua. Eta, bueno, ba, hori izan da zati, lehenengo zatia, ikitalderena e, zati bat ere badago. Badago, badago, ez? Bai, beharko luke, baina... Hori, benago, benago <laughs> Hore jarreko dizugu. Bueno, ba, hori zan zatia, zailako azetxeko kide batek ematen du... E, ba, hitz egiten du, eta, bueno, barain bigarren zatian ere, ba, bestelako hitz batzuk ere, badira entzun gai. Espero dezagun. Hala da, a ver. Hama lagun atzilotu zituzten hauetako bi, ralfezatu nahi dutena. Baina hemen gaude, hemen jarraitzen dugu, gure proiektuei gogor eta tinko eusten, eta nola ez, okupatzeko prest. Herri bat, gaztetze bat! sentituz, pentsatuz eta okupatuz bizi garen gaztea gara. Behin eta berriro erakutsi dugu ez dugula galtzeko beldurrik. Ez gaitu zuen de, desalojoek beldurtzen, ez da identifikazio eta epaiketek ere. Are gehiago, euren kolpe eta erain bakoitzak kriminalizazio saiakera eta manipulazioek lanean jarraitzeko gogoa berritu eta handitu besterik ez digute egiten. Hori da gure boterea, euren ahultasuna. Gure ilusio eta metzek dirauten bitartean esgara gara Eta lanean jarraituko dugu. Sistema, sistemaren pitzadurak sort, sortuz eta handituz. Arrakalak zulo bihurtuz, harik eta gure bizitza eredu, ereduarekiko errespetua bermatu arte. Aizialdi alternatiboa, eskuntza parekidea, autogestioa, asambladak, herrikulturaren sustengua, etxe bizitza eskubidea, jage, jabego privatoren deslegitimazioa, bizikeretza bizike elkartasuna. Asko dugu irabazteko eta gaztetxe, eta gaztasun zanbladak dira giltza. Bi hilabete dira kukutsa gaztetxearen desalojotik, eta hemen jarraitzen dugu. Gero eta indar eta gogo gehiagorekin. Altzatu gara bilboko gazteak. Adibide argia dugu saspikatu gaztetxearen bosgaren urte hurrena, eta gaur egun osoan zehar okupazio eguna bildu garen gazteak. Orain nahiek dira guri entzun behar digutenak, ezin dute imaginatu ere egin zer datorkien. Gazteok antolatzen ari gara, gorrot, gorroto eta tristuraren gainetik, kimu berriak sortzeko puntuan daude. Gaztetze zein gazta berriak indarra hartzen ari dira. Autogestio eta antolakuntzaren indarraz, indarrez falta zaigun, guzti hori lortzera goaz ilusioz eta sentimenduz gainezka gaude. Eta besoak eta besoak ere masak eta puntalak heltzeko prest ditugu. Okupatzeko prest gaude, okupatzera goaz, presta daitezela. Gure ametsak dirauen bitartean zuenak egin du. Gora okupazioa, gora gaztertze eta gazta asamblada. egitea alda ingo alde ul, nosan bertxe jo jate aula. Izozta ba? Felixa! Rosa, rosa, baseriko la rosa, ai esne beia, bai, bai, esne beia, Felixa, felicia, etxeko andre felicia. Ai, bye, beia, bai, bella jetzi beia! Goizero, goizeko marruca la zalaparta, baina zesteko azkar hor dago Felicia. Oietik salto baten altxata. Rosa, rosa, paseriko la rosa. Ah, bai, jetzi behia, bai. Bueno, da, eh, aiz el txipego den bertxoa egin duena. Nola, nola, nola? Nola esan duzu? aiz txipego. Jode, portuguesa, portuguesa. <laughs> Hori, arren bertxua egin dute, e, e, taldaren izenare, jo, neiz, inprosentable bat. <laughs> Ingo aldeu. Berak esan du, eh? Ingo aldeu da, e, ez dakitea beste, bueno, nik ez dute gehiago datu gehiagorik amongo egia ez dute esaten bintzat. <laughs> A ber, taldaren izena da, e, Ingo aldeu ez dakiten talde edo... Ez bai, ingo aldeu talde da. Bai, badago bat. Zer, da, berbenero hauetako bat? Bai. Bez? Eta bertxeak ite dituzte, eta bueno, hau da beraien bertxetako bat, eta ez graziosoa da. Bai, zumbilan gartzen dute, bai. Ez dakit hau den, baina. Seguramente bai, neko ez da honain dena bestia da, eta bueno, bentsate eh, parodiarekin. <laughs> bai, bai. Ba, bueno, ba, hori izan da e, entzun duguna okupazio mugimenduari e, e, okupazioaren inguran, e, ikusten denez orokorrean jarrera ba, konstientek dira gazteak errepresioak aurre jarraitzen duela, baina beti borrokarako prest eta gogotsu ikusten dire, bai, eta neko positibo ba, orokorrean ez, beraien mm -hmm. balorazioetan, eta baten duenez, e, ez? Ba, etxura, etxura ona edo sentxazioa hau zendu, ez un olako honek. Bai, hori da, baina entzuten da jende de ez? Takit. Bai, e, hori ekitaldian e, nik ustutela gaztetxek daukaten goza positibo bat dela azkenean e, denek parte hartzen dutela orokorrean eta e, gutxitan lortzen zenun alde ba, kazetari itzarako pixkatzaia da ze ez daukazu gozera maio bat edo beti norbait referentzia da baina hori azkenan komunikatzerakoan dene komunikatzen dutela ez Ta bueno <laughs> Ordan, pixkat, gehiagoteko azetuztego bestiz zara garri honekin. Hau. Felixa, felixa, etxeko andre felixa. Ai, zeti beia, bai, bai, zeti beia. Rosa, rosa, paserriko la rosa. Ai, ez nebeia, bai, bai, ez nebeia. Felixa, felixa, etxeko andre felixa bai, jetzi beia, bai, bai, jetzi beia. Bai hori da, aurtengo izango da urte berezi ari izaten, eta bueno, ari dire egoten ba gauza berezia kurtxo santear, ez? Baina Bueno, ahora entzun ahotsa izango da aurrerago jarriko dugun eh, audio bat, e, izan ere Ba, bueno, esan bezala e, eh, irule erretiako geita bost urte bete ditu. Ogeita bost, ez? Eh? Bai, ogeita bost, eta ez bost. <laughs> eta, bueno, ba, e, talde, oza, sea, irrati honetan, e, ba, bat ez dure oso kristoren lan egin zuen, e, este kukutzaren desalojoari begira, ez? E, hor egontzera Zuzeneko emanaldiekin eta, ez? Bai, eta errati askotan emititu zuten, izan ere bere izan zen igual, eh, ez? E, eh, Obekiena edo lortuzuna, e, bideratzea komunikazioa, edo informazioa. Eta bueno, baita ere saiatu dira erengurtan ere aratzak eduki zituzten, e, isteko arriskoan ere bai. Bai, hori itzen genuen gaina, ez? Bai, e, irolako lokala, gazte lokala e, nahi izan zuten eta ba, berez lokala e, udalak emandakoa zelako eta homene kontratua edo bukatzen zitzaien eta horre hori dela eta ba, eskusa bate hartu nahi zuen azkuna jaunak. Azkuna bere azkuna gerita. Hori da, irola izteko asmoakin eta bueno, azkenean e, ez zuten lortu eta argi dagoenez ba, hori orain ospatu beharrekoak asko dira eta 25 urte hauetan egindako lan guztia dena baitere ba ez? E, agor dute ospakizun eguna. Eta festa, segur <laughs> Bai, festa izugarriakiko dute. Berde moduan. Hala da. Berde moduan, bai. Eta... Eta, bueno, pixka jarriko dizugu, e, irolako neska bateke, ba, eskinitako zenbait e, hitze, ba, antxeta irratiari, eta gero xago ere, komentatuko dugu, e, gaurreko egunan zer aukeran duzuten abilbon ere irola irretiaren eh, jaialdiari dagokionez, baina, bueno, lehenik eta behin hori, ba, entzun ditzagon bere... Bere, Zalpen, eh? bere azalpenak hori da. Bai hori da, aurtengo izango da urte bere ziari izaten, eta bueno, ari dire egote ba, gauza berezia kurtso zan zeharrez, baina larun bat ontan bereziki e, dugu jaialdi bat, eta horren inguruan. Hori, azaltzeko. Hmm, esango dugu, lanun batean e, dela, beraz, e, bueno, bantolatu ba, esoten e, eh, itzordo nagusia, arratzaldeko dietan abiatuko da, ez Horre, bueno, e, mm, ateirek izango da, ez Hori da, irratiaren berri inaugurazioa izango da, zeren duela urte bete itxizituzten, bueno, ez dakit izagutuko bezuten, baina, bueno, zegoen lokal batzuek eta etorri zen udala eta itxizitun, orduan gelditu zen irratia oso txikia eta indegu ba, gela bat e, ba, berreskuratu eta horren inaugurazio izango da eta izango dire atea idekiak eta pikoteo bat, edatekoa baita eta hori mundu guzia urbil dabila eta irratia izagutzera. Noske baiet, eskualde honetan irule irratia bueno, eh, ba, duela gutxi, eh, bueno, ba, ongi ezagute genuen, izan ere, ba, gure, oinetatik zabaldu genuen, kukutza gaztetxearen itxerearekin egindako emankizuna, eh, zuzenean, eh, antzeterrateko oinetan eh, zabaldu genuen, beraz harremana eh, badago, eh, eta asko astimatzen dugu baita, ba, bueno, bilbaldean irola erratiak egiten ari dena. Ez, hogeita postu urtetan, bueno, esan barra dugu irrati libre honetan, ba, jende asko eh, pasadela, eman kezon ugari egin direla bertan, baina azpimarratu bar dugu, eh, guztiz irrati librea dugula irola, irola irratia, ezta? Bai, bai, gu gera piratak esaten dugun modua, ez dugu inongo subentziorik jasotzen, dena autogestioaren bidez, eta hori hor gabiltza, bagaur goizian ere, azte oso hau edera dugu prestatzen, pankartak denetik iten, gaur goizian sukaldatzen, eta horrela, eta biharka prestatzen, badaren artean ez, hau zotikan, gugandik egina, pues mundu guztian zako. Noske baietz, aipatu dugu zeiterdietan izango dela irekitzea, e, eh, besta honen irekitzea, eta lokal berriaren bueno, ba, ate irekitze hori, baina gero ja, gaueko bederatzeetatik aurrera, hor bestelako zea batzuk, e, ekimen batzuk deitu zute kontzertu bat izango da, ez? Hori da, bai, jaialdi bat izango da, uh -huh. eta behatzitatik aurrera izango da, lau eurren truke, lemon dela irala uzoko tabellei batzuk daude eta bertan dago lokal bat. Uh -huh jaro darana, ez, Andres izazik kalean, bueno, besterik gabe irala eta hor, eta izango dire, banda sonora, soul stompers eta infusion taldeak, izango dela soul eta fusioa la zera. Hmm. <clears throat> Olako musika lasaia ez dira, ez ditugu egin nahi izan betiko kontzertu puntak, ez, hogeita bost urte horren honetan pixkatzelean teo ezagit, <laughs> aldatu eta hori inez, eta gero DJak egongo dira, bumbun selekta, dietabano eta irolako dileak, bai, irratxe Eta horrela ibiliko gera baita pintxatzen, eta giro alaitzen. Uh mhm. Ba, oso ongi, bueno... Ah, eta sorpresa zeka eta zosketak ere gongo direla hori, bai, bai. <laughs> sorpresa, zosketak, e, eh, musika, eta, bueno, ongi pasatzeko dudarik gabe, aukera pare gabea, eta ospatzeko, ez, hogeita bostu urte, e, bueno, beti ez delako ospatzen eta gutxi gorrelako proiektu batekin. Animatuko ditugu noski gure eskualdeko bueno, lagunak, ez? Bertara joateko. Hori, azte buru hontan ez handuteko gorre izango degula eta horrela, baina, bueno, ba, uh -huh. etorra dira aldun guzia, eta hemen dikanda baita bilo ingurutikan, igual entzuten badute antxe eta irratia baita, jakitia, gombidatu da dela. Oso, ongi, ekin, ba, deialde horrekin gelditzen gara, zorionak, Eta, bueno, besarka da bat, antzeterrateko lagun guztien partez. Vale, mi esker, berri, mi esker. Aio! ziren e, hitzak eta bueno, gustu zuten ez e, Irolaren e, plana ez da bat ere txarra eta bueno, ba, e, seietan hasten da, seiterrietan hasten da, beraz orandikan iristeko aukera badago. E, interesatu <laughs> bai, bai, hala da, hala da. <laughs> Egia, seiterritan, bueno, hartzen duzu kotxe autobusa eta ordu bitan, eta da. Donostiko manika. Donostiko, ah, Donostiko bai. bai. ere hor dago, baina, bueno, bai, e, bestela ere gazteren batek e, bilbo inguran entzuten ari bagaitu ere, ba, bueno. Hori da, nik galditu bada, o, bueno, ez dakit ikasten jarretzen duten, baina, bueno, galditu badan, ba, animatu da, deia. Baina hone, hauek ere animatuak ikusten dira, beste okuparan mugimendua bezala. Ba, ia ere ez, ikusten da gainera kristoren... E, e, Lokal berria gaina esan du, eh? Bai, herri inaugurazioa dute, bueno, gela zabaldu egin izanen dute ah. estudioa, eta zabaltzean, hori gela gehiago. Daigu, ba, hemen atxetan recesioan gaude gehiago. <laughs> Gerozta gela gutxiago ditugu, nos está rodeando los, las, los cables. Bukatuko dugu iruak horren un txokola, egiten zai. Bai, bintaz kalor romano, meten fresikito egiten duta Bai, ez dago gaizki ez bero aizatea. Baina, bueno, hazi, azkenean eh, ere mendikan erik eh, meritua dela, eta gero ere parte o sea, eh, aitorrek esaten du moduan, eh, kriston jende pila eta kristoren eh, saio pila egin dira irolatikan, eta hori batez ere ez, eh, eh, irrati parte hartzaia dela, eta hori izugarria dela, zenbat kolaboratzaile dituen, azimara garri, garria da. Bazarionak irolako, eh? Hogeita urte betetzatikan? Hori da, zarionak emendikan, eta segit, animo, musupa Tatarta, Eta tarta jondezatela, baina. Bai, <laughs> ez bal, tartazo bat emango, tartazo bat emango jogu azkunari bateko Jode, bo, ni voluntario, aurkezten naiz Bai, ere Jode Ni ere egingo nuke <laughs> <laughs> dago eh, bestia eh, oso alaitxoa eta animatua jorratzen duen gaiantzako ekosten eh, Ekozten duen neko positibista gaude azken aldian Bai, aspaldi, bai Jepale, jepale Jepale, jepale Animo Ya verás ya Cerotti, es un pase tan tirado, si lo tuaga, no que está más respetera tuaga, que yo la tortura O pegadizu ikusten dugunez, dornek hori bintzat hartu zai. Dornaku gaur lanzada, eh? Bai, harine, ez bueno, mendikan estrellatu, harine ez abesten. Ez es que atera bar dut diska, ahí si te pego, dos... Oh. Ahí si te pego, no. Ahí ese utxi pego. Ahí si te pego, oh, oh, te edo, voy a dejar. Edo okupazioa, edo usurpazioa. ambos dos, ambos dos. Bueno, ba, hori guk ere dirudinez e, eh, umoreakin jorratuko dugu e, orain e, ba, piskatea. Ba, umorea dugu. Ba, baina ez egun zagaiarekin bat litekez tristetasun gehiago Osatzen zaizuela, baina bueno, ze hostia askotan e, umoreakin beti gauzako beto egiten dire eta... Sartzen dira, eta... Hori da, eta, bueno, ba, horretako gazte ninguran hitz egingo dugu, eta, bueno, ba, e, dakizuen bezala, prozesua, ba, de bora de gente irando en proceso bat izan da. Lehen biziko e, eh, bueno, aguzia e, eh, remontatu egin behar dugu e, eh, bari, e, Nola zen e, e, bat bi iruta lauen eh? Bai, e, topaguna izan zen martxoaren bat bi iru eta lau 2008ko eta martxoaren Zantala, bai, topaketak Ah, vale. Zaurik atxalin eta guztiak lezon Oioa eta Konstituzioa, oiarra, oiarra Oiarra, oiarra, bai gizunezkoa zen Ez, oiar bat zen Espota datik esatzen Hori, hori ba, hori arra zela, bueno bai <laughs> Eta, eta, bueno bat opa e, eh, ostean e, eh, Arsualdeako amazazpi e, eh, gazteren, bueno amazazpi gaztea txilotu zituzten, ez? Amazazpi hori, gaztean batean Segiko kide, edo, eta, bai, segiko kide izatea gatekan, ah, Hori da, E, hauen artean e, ba, e, denek salatu zituzten e, atorturak, ez? Hori da. Eta, bueno, ba, horren, e, horren ostean, ba, e, askatu e, egin zituzten e, fientzapean, baina e, zagite urtez ezberdinetan askatu e, zituzten, ez ziren e, denak batera atera ez dara, Pentsatu eta legazioen arabera eta bueno, joango ziren askatzen, baina jarraitu zutela batzuk e, esaten da, eh, juizioa, bueno, espera, juizio, esaten da, Bai, epaiketa eh, esperuan. Luz, hori da, luzatzen direlako, eta azkenean, ba, bueno. Hori da, eta, bueno, ba, e, horren eh, ostean, bueno, ba, paiketaren esperuan zaudela do, lehengo e, urteko udan, izan zen, ba, gazte irugaztek, amazazpioetatik anirugaztek, erabaki zutenak, ez e, bertan aurkeztea. ez ziren aurkeztu, eta egintzen agarraldi bat, e, ba, horeretan bertan, e, ba, esate, ba, beraiek zaudelarik e, esan ez etziela gertuko. Eta egun osoko gitarra goizan zela, ba, bueno, goizan agerraldi masibo bat, argazki egiteko, gero ba, egunan zehar ba, gune bat, eta hori, eta egun horretan bertan arratsaldean ba, joan ziren ja ba, beraien bila, ora gure lagunak. Beraz, e, bai, eta beraien, e, beraien bila juntziren, e, eh, iru gaztaben bila. Bai, klase... Hori da, zoek, ego ziren beraiek, ba, ikusirik, ba, joan gozela, eta, bueno, ba, gertu ziren, eskailera lortu arte. Baur <laughs> egon ziren, eta eskailera hartu zutenen, baina ja, txilotu zituzten iru gazteak. Mm, aneko jende bai. desintazioan, ere bai, babesa ematen. Babesa emanez, ba, eskertu zuten gero beraiek ere, baina, bueno, hori, e, hauei, ba, babesa emateko, ba, jende asko gerturatu zen, ba, zelako zerbait, ba, ikusitatziela gertu ba, ba zekela gertatu zitekela eta hala izan zen azkenen Hemen ditugu zen maite eh, itz irugazietako batenak e, hemen e, ba, zekita berze ze komentatzen digun Bueno, ba, ez dakit ikusten enun amazazki gazte baita astakeri bat zala eta ezin nila besteri gabe Madeira erako, namazazki gazte epaitu, urteko espetxe eskaera, eta bestalde bat ezin ikusten ba, bueno, gizartean gauzak aldatzen ari gala, barneratuta dagoela euskal gizartean, bau, ba, dukatu behar dela, injustizia bat dela, badago jende desberdi desente ba bere iritzia ari gala, e, eh, honen aurka, e, ari gala borrozantan, eta ikusten denon aukera paregabea, ba, ba jende gutxi hori bildu, eta, eta bueno, ba, beste pauso txiki bat eman, eta horretan, eta ba, guzti honekin bukatzeko bide horretan, eta ba, horregatik hartu dugu erabakia. Erabaki xume bada, denon artean konpartitu dugu, bide gelditu behar hemen, baina hau ziperatu guztiak ikusten denon beharrezkoa, eta bueno, denak ematen dugu nukatxoa da dakik guen olatxako da, baina ilusio guztiak ematen dugu eta, eta seguro gaude maizak iman gaztula eta bueno, bide bat ez eskertu gaur hemen horri dan jende guztiari eta bueno, maian gurekin eixeri dianak ere ba, hemen ikan eskerrak eman Bueno, eta hauek izan dira komentatutakoak, eh, esan bezala beste kidek ere babesa eman beste ama hauek, eta epaiketa atzeratu egin zen, e, ordu batzuk, naiz eta ba, abokatuek eskatu zuten e, denak batera, da, ba, e, salatu guztiak denak e, e, batera epaitzea, baina e, etzen onartu, eta egunan bertan ez dakit hiru edo lau bat e, ez dakit batzuk epaitu zituzten, eta horrengo egunetan beste guztiak, eta bueno, horre egon ziren e, ba, sari banak eta ezberdinak ere ez? Bai, bai. Epaiketan eh, ez, eh, ez barren izan ziren e, e, kondenak? Hala da, ba, batzuk asolbituak izan zirela uste dut, bo, bat, o... Bat, e, bat absolutu izan bai, best, da, best, azkenan zazpi izan dira, baina, Gero, hori bai, iritsi zirena niru gazteak Atxilotu egin zituzten, ez, joateagatik voluntario. Eta mabostoietatik gero, etxera bueltatu ziren, eta mm, Hori bai, gero e, epai maia, oza, e, ja epai maia edo... E, Osatu zenean, edo? Bai, horre ez dakite, eh, horre jarriko biatuko dugu emendikan. Mm, um, ez dakik, igual digan kondena jarri zuten bako txari, edo zenbat bat eskatzen zuten. Ba, gauza da, azkenean, e, oiegu izietatikan, zazpiri, aurten eman, bot, ba, izan zara. Zazpiro, zortziri, kondena jarri izarri jatela, ja. Eh, bai, kondena... Horida. Kondena baute, seik daukate, ez? Seik, oi, ba, bai, seik. Kondena seik eh, daukate, Oria. eta seiak eh, horretarrak eh, dira. Bai, hori da. E, hauen artean, e, eskizena batzuk suelto bakizki, baina... Bueno, txiko dugu pixkat musika gaiago, eta lain itzurriko gara pixka bat dezentzia gaiagoarekin. 守り誰もが aipatutako hauen artean azkenik eh, besteak eh, ba, ez dira sartuko kartzelera, baina e, sartuko diran sei gazten izenak dire Xavier Lujanbio, Maitane Lina Zosoro, Josu Barrena, Aitor Alberdi, Aitor Franco eta Arkaitz Antza. Gazte sei gaztadak e, denak e, horeretarrak, eta bueno ba... E, esan bezala, beguztiak sei urteko espetxe zigorra dute, eta eta bueno, ba, hemendikan eh, gure babesa ematea berriro ere bai, eta, eta baitere e, eh, beraien hitzak entzuteko, pixkat, e, ba, beraien e, sentxazioa doz, azkenan kristoren mobilizazioak izan ziran epaimei eman aurretikan, ez, aste osoko mobilizazioa izan zen herrian, zein eta garita noberak babesa eman zuen e, e, publikoki ere bai, eta bueno, arrazki bat dago bertan interneten erarkitu daitekena, eta ba, mobilizazio guztioien eh, aurrean eh, Espainiar estatuak emandako erantzuna ba, gaitzetxiz, ba, kristoren eh, gozapila gontziren, ba, mobilizazio ikastetxetan, manifestazio handi bat egon zen mila pertsonak parte hartu zutenak, mhm. eta ba, hori ez, ez azpimarratzea hemen herri mobilizazio handia izan zela, baina, bueno, Espainiar estatuak beti bezala, ba... Berari egin dio. tu alma. pein ere, ba, entzungo dugun orain da, ba, zintzilik irratian egindako elkarrizketa txobat, e, ba, gazte bat oi hartu harra eta beste horretakoa, ba, e, izan dako, ba, epeketan ostean emandako e, ba, paimaiaren ostean izan dako elkarrizketa bada, beraz, bari, e, atxilotua edo espetxeratuko duten gazte baten, zein aske geratu den gazte baten, e, aipuak entzungo ditugu. Bueno, jarraitzen duzu ez, zintzirik erratean zuten, eta, bueno, ba, azte oso andaramagun albiste batekin, albiste batez genuna eman nahi, bueno, alde bat edikan, bai, eman nahi genuen, esan ez, ba, horretako gazteak libre geditzen zirela, eta hori suertatu da, ba, oarzo aldeko amaika gazterekin, baina zoritxarrez, ba, beste zei gazteri, ba, zei urteko espetxe zigorra esarri diete. Xavier Lujanbio, Maitane Linazo Zoro, Josu Arroa Barrena, Aitor Alberdi, Aitor Franco, eta Arkaitz Antza dira, Zei hauek, Eta libre gelditu direnak berriz, Aizea Iriarte, Beniat Burlada, Alexander Etxeberria, Egoitzurbe, Odeier Zurain, Alain Luna, Iker Zabala, Oinat Zarbelaitz, Oiana Mujika, Gaizka Ibeaz eta Imanol Zabarzazu. Hauetako bi gurekin ditugu, gurekin daukagu Odeiertz eta Arkaitz, bata libre gelditu dena, zorion duko dugu, ez? Kutxinez. Eta beste aberriz ba, ba Arkaitz, ba, zoritxarrez, ba, ba espetxera bueltatu behar duzula, ez? Ez da momentu berrexia, ez da? Ez, ez, ez. Baina, bueno, poste gara eh, amaik aligarratu dielako, egia zen. Bueno, pentsatu bez beti bat juten denean espetxera ere baitare ba, beti dela ez tristetzeko modu bat, ez beste gazte ba gehiago, ez gazte ja gehiagi ezagutu ditu ja herri honek ez espetxerako bidean. Bai, bai, egia honek ez duka ez daukala etenik, oza, aspalditik ikusi ditugu horretako gaztia, ba, bai horreko makrosarekadetan eta horrela, aspalditik olpatu izan den herria da, eta azkenekua ba, bai gure kasuan, eta baitare gazte mordo bat, eskualdeko gazte mordo bat, izan duen hogeita bietxetan sartu ziren, eta ba, bai, orain azkeneko txamponetan ba, maik lideratu dira, hogeita bi asinen ba, kausatuak edo ah, hogeita bi etxeta etorri ziren, eta orain azkeneko ana lideratu dira, berri pozgarria da, egia esan, eta ba, bueno, ba, azkeneko rekurtso bat badaukagu hemen sartzea, e, e, tribunal auzitegi gorenera, eta hor, ba, sei jabete urte bateko epean, ba, epai hori eman gero, ba, zigorrean berresten bada, orduan bai espetxera jun beharko genuke, ez da gorre kurtsori, ja, hortik aurrea, eta ba, bueno, bai azken txampa honetan, ba, ba, bueno, inoiz baino gehiago jendiare bai, jendiare bai pila jarri, benetan kalea ditezela, zera, ba, hoi da azkenia modu bakarra ba, esan dezun bezala gazte bat gehiagorik ez egoteko, ez? Eta bai, ba, jendiak ikusi behau bakalera eta azkenean honen inguruan egiten dien dinamiketan parte hartuaz lortuko degula ba, gazte bat gehiagorik ez egotea azkenean lan politiko bat egiteagatik eta herri herrian lanean ibiltzeagatik ez eta ba hori Ba, ba, ze, zuen, alkako akusazioak, ba, bueno, momentu horretan, ba, goratzu, goen dela lagurte izan zela ja zareka daura, ez da, eta hori hartzungo, eta horretako, ba, hogeita bigazte izan zineten, espetxe tipa zazineten, baita ere, e, momentu horietan, egon zineten oain dela bi urte arte, bai, espetxean, gero, han ere gaineago gogatzen dut baita ere ez, ateratzerakoan gure arrano bat antzen e, zebilela eta zuzenean eman izan genula hemen irratian baita ere, eta bueno, guaposarria, eta hain berriz tokatzen zaigu berriro, ba, txarraz, e, esatera bai, hor akusazioak, ba, segeiko kideak izatearena, atzo irakurtzen un prentxan batean, ba, ez daki zuetako nori, ba, errifak saltzeagati baitare, ez, e, akusazio hori dela, e, sei urte, herrifa batzu saltzeagatik, beste ba, diruzaina, beste ba, segiko koordinatzailea, hoi edira akusazioa daudenak, ez da? Bai, egia esan akusazioak, bueno, neko txistosuak dira, edo zen gazte edo, bueno, adin guztietako gazten etxean aurkitu daitezkeen gauza dia, pues, o DVD bat, o jaietako edo pañuelo, edo zein kamiseta, eta bai gero torturapean lortutako autoinkulpazioak, eta hirugarren inkulpatzea ere, eta, bueno, epaiketan argi geratu zen hori, bino, bueno, pues, jarraitzen du sententziaren, ez, eta amaika gazte absoluituak edo izan, bos, jarraitzen du sententzia politiko bat izaten. Bos, azken finean, egindako lanare lan politikoa, lan publikoa zen, eta, bos, argi eta garbi, sententzia politikoa da. Mhm, Goratzen ez, eskenokaldian hemen egon zinetenean, e, komentatzen zen ez, normalean epaiketa hauek irabazi egiten direla, baina gero sententziak zoritxarrez, ba, hori da, direla, ez? hori da, bai, eta horrein ba, bueno, ba, sentsazioa azkenean geratzen dena gaziko zua da, oza, bai, norberaren kasua begiratuta, pues, batzu, ba, ukagu, Aduki, suerte hori ez, loteria pixkanat gabonetakoa ez, bineo, tokatu zaigula, bineo, bueno, pues, jode, pues, ingurukoak, ez, azkenean bide lagun izan du dienak, pues, jode, pues, zigortu dituztela sei urtetara, eta bueno, pues, bai, rekurtsoa dago eta hori, baina, bueno, printzipio batean, zigorra dago beraien gainean. Eh, ja, zizalete, mugitzen, ja, berala salatu zenuten, egoera, gaur goizan ere prentxaurreko bat eman duzue, ba, eragile morduzka batekin, hemen, herrian bertan, horretan, udarak ere ba, ohar prentsa bat zuen atzo bertan ez horta bueno, gero azte bururako baitu zo baitare bueno, gero gogoratu bardugu baitare ba, e, gabonetan bueno, urte be, azieran ba, bilbon egondako manifestazio herraldo jori baitare ba bueno, nola emogimendu bai bat badago ez Baina, bueno, gauza, kez dira, asko aldatzen, nola ikusten duzu Jendearen aldetikan, erantzuna egun hauetan somatu duzue? Mm, bai, bai, sententzia eman egunean bertan, ba, bai zeuen bildu zen jende mordoska bat, ba, e, udaletxeko elizak oskaiera bete genitun jende, zen e, eman genuen ba, e, argazki jatea genuen, eta prentxarreko moduko bat egin genuen, eta bai, ba, jendearen babesa bai igerri dugu zentzu horretan, baina zuk esan dezun bezala, ba, bilbon ikusi zen jendetza horretatik, ba, falta da jende guzti hori, ba, pixkat aktibatzea, eta benetan ba, txiporretan jartzia, lanerako txiporretan, eta ba, ba, hor ginen egun da urren urtian, bakoitzak, beste bat, bakarrik lortu ezkeo, bat, bakoitza bat, doblia izango bine. Eta hoi da mentalidadia azkenean ez, eta herrian asko gehi nabaritzen da, kantidade gutxiagotan delako, eta azkenean, mentalidadea hori da, osea, laneako prestutasuna, ja, azkenean denen kontzentzitan egon bardula norberak pixka bat eginda, Osa, azkenian ez dere la ere bai horrelako gauza pasako, San norberak bere txipean pixka bat sartuta, osa, azkenian kontzientzia zioi, ba, ez, lit, horrelako gauza pasako, eta ba, lantokian, tabernon ez da gizai, jendearekin horrelako gauza konpartitzen azkenean, gauza hauek ere herriratu sozializatu egiten diela, eta azkenian eh, ez diela gure kontrako eraso bat. Osa hori argi gehatu da. Hogeita bi gazteetatik jundia askatzen jendia, absolbitzen jendia, no tenia, osa, behaien ustez ere, osa, que, hartu zutela hartzagatik. Osa, horregatik esan nahi zut, edo hori gerta zite Osea, gertadak horrako zerroait, eta egun horietan ere argi gehatu zen, herria nola zeon, ba, txiloketak eta eman duzien garaian, ez dakize, eta ze bizitzen den, no, arrez, azkenean. Osea, que le puede pasar a cualquiera, uloteria da. Uh E, eh, larun batean ere gazteizen egon zineten, ez da? ere... Bueno, e, egon duzan, bai, erriko jendia egon duzan, eta bueno, oza, finan horri ikusten da, ez? Kalian, kalian egon behar degula, oza, kalia guria da, eta kalian demostratuko dugu, oza, irabaztera goazela, oza, bai, oza, eta horri ikusten da, ez? Pues, nola ekaitze bai, bus, bere bus, bere itxialdia egin bere salaketa egin eta azken finean ez dela kasu isolatu bat, oza, Euskal Gazteriaren Euskal Herrian kontrako eraso da, eta hor, ba ikusi zen ez, behai, ja, bus, togatu zitzaiona, eta segituan azaldu zian gonbidatuak dena, eta eraman zuten, mm. ba, ekaitz, bueno kalea ipatzen duzu, eh? aurretikan ere bai, ba, ustaian jaietan berta manifestazio bat egintzen duten, bueno, beste zemai gauz ere egin dituzu, eta eta ja, bihartik aurrera, ostegunetik aurrera baita ere, ba, zeme deialde egin dituzu, eh, zoreretan bertan. Bai, e, bai e, bihar osteguna mobilizazioak izango dira, e, ostiralean e, zortziterritatik aurrea kanpaldia hasiko da, ba, gune aske moduko bat montatuko dugu herri konparantzan, eta hor, ba, jendia kanpatu egon eta ekimen diferenteak egingo dira, eh hitzaldiak, bideoak ikusiko, osea bideoa jarriko dira, ezagize, eh geore bai eh eta emanaketak, ezagize, osea gune dinamiko bat izango da, nun jendia parte hartzeko aukera izango duen, eta gero bai, ba bi inflexio puntu edo markatzen dira asteburuan, bat izango eta larun bat 12tan Lartzabal gorrotondan elkarretaratzea eta ja, bestea igandea Oilartzungo ambulategitik horretara manifestazioa izango litzake ba, bi egunetan ama bitan da, eta horiek izango litzateke ba, azte bi inflexio puntu horiek, ez, markatzen dituguna, pixka tola jende etxo izatea, baina bestelare, jendia egon bidatzen diogu, ba, e, akampadan parte hartzea, ba, gune horretatik pasatzea, azkenian ba, norberak ere bere estu aportatzea, eta gizet, eta, ba, bueno, ba, ondo dago dela, de, bai. <laughs> Akan bada, erriko plazan. Bai, gero ere bai kontzertuak ere egongo dia gaztetxean, ba, e, talde frantses bat eta beste ez dakit oso ondo, beste talde batzuk ere egongo dira, ba horra idia gauza diferente lotzen, egize, osea, ba, bai izango da gune hola dinamikoa, ba, egun guztian zer gauzak egongo dienak eta horrela. Mhm. Eta ipatu duzuen bezala, ba, bueno, horrein dikane rekurtsa sartzerik badago, hor badago epe bat, ba, zei bat hilabetetakoa izan daitekena, prentsatzen dut hau izango dela, bueno, azera, lena gotik ere azera zineten, baina, bueno, orain ere, ba, hilabeta hauetan, ba, bueno, zer egiteko gogoakin, ta bai, bai, eta bai. bai. hemen ez dela zer bukatzen, urtzen. Osa, hemen lana da gola, denentza da gola lana, eta ba, jendiari animatzea, lanea. ari izan dira hitzak, e, bezala hori, herri mugimendua do izan dela mobilizazioak izan dira izpide, eta, bueno, ba, tamalez, e, kartrera, kartreratuko egingo dituzte, segazta, baina... E, bueno, horra zaldu du pixka eta egindako egitaragua e, egin zutena beraiek, ba, astean zehar egondakoa. Eta baita ere, beraiek e, batek esan duen bezala, ba, azkenean... E, Naizta kartzela joan diren, ba, jendeak galera ateratzen bada, bera, iba besamateko, eta gauziz berdinak planteatzera, bazkenean, ba, ez, ba, ba bes eskertzen dutela eta gainera modua dela aurre egiteko ba gertatzen diren epaiketa guei ba honetan ba esaten zuen berak ba batzuk rifak saltzagatikan beste bat ez dela beste bueno ez ta beste mm. asko hartu dituztela eta segituan askatu dituztela ez dutelako ez eta azkenean nere akustea ere ba edo zein gerta kela eta horregatikan ba kaleratetzea merezi duela pena baina ba ezagutzen badituzu da ba, jente jatora delako ta bueno Hori, hori Ha, ah, bueno, ni Juan Barra izango dut, baina utziko zaituzte tornakurekin, oso ongi dela hor maian, teknika ematen du ja DJ profesional. Eta, bueno, aipatzea bakarrika mm, gauzatxo bat, e, datorren astean, eta, Mariano? Bai, bai. Osteguna? Oste, e, osteguna, bai. Ostegunean, e, eh, lakasita gaztetxean, e, itzalia gongo dela, e, bertan, e, anarkerriaren arira, e, jakue paskoa izango dela bertan, hartxaleko zazpiretan. Beraz, gerturatu zaitezte, lehen ez dugu aipatu, Mariano esan didalako. <laughs> Beraz... Pasamos lista. Hore, <laughs> bai, pasaremos lista. Ni seiatu gure. Ni seiatu gure, izkulte, Mariano, bakizu bai. A aldu Eta interesgarri izango dela fijo, eh, pertsona ja gaina... Xa, pertsona jexamarra da, jauko paskual, beraz, animatu zaitezte, eta hori esan bezala, zazpiretan, ostegunean, lakasita gaztetxe. Dornako Eh, Itxegin, bueno... Eh. Nago zer? Bai, eh, Jakue izagutzen duzu? Aurkezpena hori. Eh, bai, entzun nun, Bilbon, eta daiko interesgarria da, eta bueno, azkenean beste kontzeptu bat eh, gehiago da, bai. banola seksual herria do baitere egontzen gaztetxean e, auzo laneko neskare, ba, bueno, beste, beste ikuspuntu bat gehiago, ez? E, Gure... ikuntza horri begira. Ole, ise. Beraz, interesatu izabeltena, narkerria. Eta, bueno, ongi izan, nire partetik. casco a duriz, por demostrarte Cuando vienen unos cuantos y no son buenos, me entran tan solo de verlos. Y cuando me sonríen, me miran, me dan miedo. Yo solo me rodeo de los buenos. bai e, komentatzea, ba, bueno, e, aurrengo astean, aurroko astean ez dinean e, etorri, eta bueno, aurrengo astean ere ez dara etorriko, ba, onengo bi astetik behin e, emitituko dugulako antxetamina, ba, hori azkenean, e, ba, dela mm, jendearekin kontaktatzeko e, zailtasunak eta, eta barluze bat, pues, bueno, Horengo ze horingo bi astetik behin eta eta berriro ba, beste beste jende batekin kontaktatza lortzen badugu, ba, behar bada itzuliko gera, e, astero egitera, baina prinsipioz bi astetik e, behin eukiko gaitu zuen, baina hori bai e, eduki inoiz baina nobeagoekin, eta eta saio inoiz baina interes gure asmoa dela, ba, e, drogo menpeko eta inguruan hitz egiteko aukera eukiko dugu, e, gortaz gain ere beste gai asko dela sexualitatea, dela bazkenean ez, e, gazteriaren eh, arazo ezberdinak e, ukituko ditugu, eta bueno, guztiago beti bezala, ba, gure umore eta, eta asmo on guztiekin. se queden sin sueño y se darán cuenta de que se han quedado pequeños y que lo bueno ya no son de su huerto. Quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser, yo quiero ser, quiero ser, y para siempre vivir dentro de ti. Bueno, bonobo, bonobo, bonobo. gure lagun animali ba, sexualena, eta bueno, ari azkenian eh, gure helburu izan zitekena. Eta ez dakigu, e, eh, azte honetan, dakizuen bezala, ba, bonobo saria merezidunari eskainiko eskaintzen diogune eh, basaria da, eta... Eta, bueno, ba, gure proposamena da beti zuek, ba, zuek aukeraren bat edo ematea, zuen koarrian edo lagunean, ez da zertan izen bat eman behar, baina bai esatea zegatik, ez? Eta, bueno, ba, azte honetan, ez da, gindorerien baten aldeak iokigun, ze, bueno, ez dugu proposamenik jaso, horren dikane, hau, denbora duzue, ba, antxeta, irratiko du, antxeta mina, arroba, jomai, jet, arroba gemail punto komera e, proposamenen bat bidaltzeko, eta, bueno, bestela guk geunek emango dugu proposamena. Yo quiero ser, un bonobo, quiero ser, un bonobo, quiero ser, un bonobo, quiero ser, pasa si alguien le da por cabrearse? Nos vamos a apoyar. Y cuando ocurra un percance, nos vamos a apoyar. Vivir así es vivir con arte. Nos vamos a apoyar. Y todos juntos en la jungla, apoyando sin parar. Yo quiero ser un bonobo. Quiero ser un bonobo. Quiero ser un bonobo. Quiero ser un bonobo. Yo quiero ser un bonobo. Quiero ser un bonobo. Cualquier excusa buena, queda mucho por Bueno, ba, mendikane eh, Marianoken ez da duen hitz egiten, eta ematen duen, ba, hori, atzeko mamu bat, <laughs> ba, bueno, berak ere proposamena eman du, eta omen e, esan didanez, ba, Facebooken e, eh, seksual herriaren portadan, ba, titi bat agertzen zenez, ba, zensuratu egin du txalapatak zeukan, Facebooken zeukan argazki hori, Eta, bueno, ba, esan dezakegu hori rata de dos patasaria eta bonobosariaren nasketa bat izan zitekela. Bate bonobosaria, ba, etxalapartak edo bonobosaria merezi duen bitartean e, Facebookek e, rata de dos patasaria merezi du. Beraz, bueno, horre, biak batera ikusteko aukera dugu Eta, bueno, ba, horren erantzunez, ba, itziar zigaz da, ez da, isi gelditu, noski ez ez? quiero ser y para siempre vivir dentro de ti. Izan ere, itzi arzigak bere web horrialan edo bere Facebookean bertan jarri du bere, bere titiaren argazki bat, ez? Esan du, bueno, kentzen dira zutela, ba, ba nik nire jarriko dut hor, nire tetia. eta hori dela eta, ba, itziar e, zigarentzako ere, ba, bueno, apartarekin batera, beste berriro ere, e, ba, saria emango diogu. ez eh, ezan ere, nik uste dut, itziar zigari igual ja askotan eman digun saria dela, eta, eta badela gehiago, badela denbora, gu euskaldunok ere, ba, sari hori borrokatzeko, beraz, espero dezagun urrengo saria, ba, beste norbeti eman alizatea Quiero animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Bueno, eta ja maitzen juteko hau duzue ba, rata de dos patas e, sariari dagokione eh, abestia, abesti benetan e, polita. Eta bueno, ba, honekin agurtuko zaituztegu, beste ba, bi aste buru barru itzuliko baikara, musu handi bat guztiontzako, aprobetxatu elurretan aritzeko, eta, eta bueno, ba, ongi pasa eta ongi portatu. maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. ezazu alegina Hemen daukazu eta larun bat Goizeroko bita emina Eraikiz sortuz eta zabalduz Gazteok gure egina Badaukagunez mugimendua Kemenago gogoa aurrera antxeta mina. Antxeta mina, larun bat goizeko vitamina. Larun bat eguer diro amabitatik ordu bietara. Entzunez azu, gazte! Eh.